أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واتن بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu dr. shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a nazar a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano kada manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sifili takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin munanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato facebook a karmakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu dai muna nan akan batun abubuwan da suke wa mutum imani suke sanya imaninsa ya rika hauhawa ah, kamar yadda muka sani malamai suna fada saboda abinda ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa imanin bawa yana karuwa ko ya ragu yana karuwa da da'a ga ubangiji da biyayya gare shi yana raguwa saboda saba wa ubangiji da biyayya ga shedan mun faɗi cikin abubuwan da suke ƙara imani akwai ta'ammuli da tadabburi da tuntuntuni wajen karatun kur'ani cikin ma'anoninsa sannan kuma muka faɗi abu na biyu wanda shi ne sanin sunayen Allah da sifofinsa abu na uku wanda shi ne za mu yi magana a kansa a yanzu daga cikin abubuwan da suke ƙara haɓaka imanin bawa akwai ta'ammuli da tintintini cikin sirar annabi sallallahu alaihi wa yana daga cikin abubuwan da suke ƙara wa mutum imaninsa nazari da bincike da fahimta tasirar annabi sallallahu alaihi wa sallama da karanta ta da kula da abin da Allah ta'ala ya sifanta annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi ya ɗabi'antar da shi na halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau ya zamo shi ne amintaccen Allah bisa wahayinsa shi ne wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya fifita shi akan dukkanin halitta shi ne wanda yake jakada na ubangiji tsakaninsa da bayansa Shi ne wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya aiko shi da addini addinin da yake miƙe totar Shi ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi don ya zama rahama ga halittu gaba Shi ne shugaba na masu tsoron Allah Shi ne kuma hujja bisa ga halittu gaba ɗaya Allah ta'ala ya aiko shi bayan tsaiko da aka samu na manzanci ko na manzanni sannan kuma ubangiji ta'ala ta hanyar shi ya shiryar da mutane zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa mafi zama sarari mafi zama fili ubangiji ta'ala ya farlanta wa bayansa su masa biyayya su girmama shi su so shi su kiyaye haƙoƙin shi Haka nan Allah ta'ala ya toshe dukkan wata hanyar da za ta kai aljanna in ba hanyarsa ba babu wata hanya da mutum zai bi ya samu shiga aljanna sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya yalwata kirjinsa ya ɗaukaka ambatansa ya sauke masa nauye nauyensa ya sanya kaskanci da wulakanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na babu wani wanda zai samu wata sa'ada ta rayuwar duniya ko sa'ada ta lahira in ba ta hanyarsa ba in ba ta hanyar yi masa biyayya da ɗa'a gare shi ba da tafiya akan tafarkinsa saboda haka bayi dole ne su san wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi dole su san abin da ya zo da shi su gaskata shi cikin labarin da ya bayar su yi masa a cikin umarnin da ya yi su sani cewa rabo na duniya da lalahira ba a samun shi sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sanin abin da yake daidai ko abin da yake barna sai ta hanyar annabawa sannan kuma ba a samun yarda Allah sai ta hannunsu dukkan wani hali na kwarai managarci to halinsu ne halin annabawa ne halin manzanni ne don da suka zo da shi shine ma'auni da ake gane tsakanin daidai da abinda ba daidai ba ake gane tsakanin gaskiya da abinda ke karya ake gane tsakanin shirya da bata saboda haka tilas bayi su san wane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma larurar sanin su gare shi tafi larurar su zuwa ga rayuwarsu ma tafi larurar da suke da ita zuwa ga cinsu da shansu da ganinsu da jinsu larurar sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sama take da kowace irin larura tilas bawa ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji bukatuwa zuwa ga haka sama da bukatuwarsa zuwa ga dukkan komai idan mutum ya kaucewa tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama da sirarsa da shiriyarsa babu shakka ya jefa kansa cikin halaka ya zama kamar kifin da aka fito da shi daga ruwansa ne aka jefa shi cikin ainihin aka jefa shi cikin um, abin nan man suya saboda haka dole ne bawa ya san abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi domin shine zai raya masa zuciya dole ne ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga irin yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da sifofi masu ban kai masu ban sha'awa kamar inda Allah ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika wani manzo ya zo muku daga jinsin ku wanda yake abinda duk zai wahalar da ku mai girma ne a wajensa sannan mai matsanancin kwaɗayi ne bisa shiriyar ku ko bisa shiryar muminai sannan kuma mai tausayi ne mai jin kai nan ya ga yadda Allah ta'ala yake sifanta shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana bisa wasu ɗabi'u masu girma da inda Allah ta'ala yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik kuma saboda rahmar ubangiji ne kake sassauta musu da ka kasance mai kakkausan lafazi mai kakkausan zuciya mai kaushin hali lam faddu min hawlik da sun watse sun barka haka nan mutum ya duba ya ga yadda sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da bayanin sifofinsa kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito inda take cewa ma khayyara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman fa idha kana isman kana ab'ada an-nas min wama waman taqama li nafsihi illa an tuntahaka maharimullah fayantaqimu lillahi biha aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ba a taba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba face ya zaɓi wanda ya fi sauƙi matuƙar dai wannan da ya fi sauƙin bai zama laifi ba idan kuwa har ya zama laifi to ya fi kowa guje masa kuma annabi sallallahu alaihi wa bai taba ramuwa don an taɓa shi ba ana ganin fushinsa ne lokacin da aka taɓa Allah hakanan mutum ya karanta hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi inda yake cewa khadamtuhu sallallahu alaihi wa sallama ashra sinin fa wallahi ma qala li qattu ma qala li uffin qattu wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu khadimin manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima ta shekara goma yace na rantse da Allah bai taba ce min tar da ni ba bai taba faɗa min akan wani abu da na aikata ba cewa dan me na aikata shi ko wani abin da ban yi ba yace me yasa ban yi kaza ba haka nan da inda anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu kamar da yake cikin bukhari da muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajmalan nasi wa ashja'an nasi annabi sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa kyauta yafi kowa kyau yafi kowa jarumta hakanan anas yake cewa kamar da yake cikin wani hadisi na muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan annabi sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa kyan dabi'u haka nan mutun ya karanta hadisin abdullahi dan amr radiyallahu anhuma da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama lam yakun fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai alfasha ba bai zama mai zancen banza ba ya kasance yana cewa khiyarukum ahsanukum akhlaqan wato mafi alkhairin ku sune waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u haka nan idan mutum zai karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma imamul al-Bukhari da Muslim suka ruwaito inda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi budurwar da take gidansu <clears throat> wacce ba ta yi aure ba ya fi ta kunya sannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya son abu to a fuskar sa muke ganewa idan mutum zai yi ta'ammuli cikin irin waɗannan nasussuka da irin waɗannan batuttuka da sahabbai suke yi wajen sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayanin kyawawan ɗabi'unsa babu shakka zuciya za ta amfana da wannan matukar amfana sannan za ta ƙara cika da so ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda san annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana ƙara haɓaka imani sannan yana gadarwa da mutum koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyuka na kwarai wanda kuma wannan shine mafi girman hanya da mutum yake samun shirya hanyoyin samun shirya suna da yawa kuma wannan yana daga cikin ludufin da Allah ta'ala yawa bayansa saboda wato tazarar da take tsakanin wato saboda fifikon da ke tsakaninsu wajen hankulansu da tunaninsu da basirarsu su duk wanda ya dubi Sihofin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dubi ɗabi'unsa ya dubi halayensa kamar yadda sahabbansa waɗanda suka zauna da shi suka cakudu da shi suka yi mu'amala da shi suke sifanta shi da irin waɗannan sihofi babu shakka wannan zai ƙara masa san nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara masa san ɗabi'unsa ya kuma gadar masa da wato ɗabi'ar koyi da shi da bibiyar ayyukansa wanda rashin sanin wannan kuma shi yake sa mutum ya tabi rashin sanin wane ne manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ɗabi'unsa suke ya halayyarsa suke ya ya zamantakewarsa take da sahabbansa da masoyansa rashin sanin wannan shi yake sa mutum ya kasa gane hanyar shirya ya shiga cikin talababiya Allah ta'ala yana cewa am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum fahum lahum munkirun shin basu san manzon su bane don haka suna nuna ba su san shi ba ne shi yasa suke inkarinsa wato wato sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama tana sa bawa ya yi gaggawar yin imani da shi idan bai yi imani ba idan kuma har ya yi imani da shi saninsa zai ƙara sa wa imaninsa haɓaka da ƙaruwa Allah ta'ala yana cewa a wani guri kul inna ma aizukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min janna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid Allah ce kace inna ma a'idukum bi wahida da guda da abu ɗaya nake muku wa'azi nake muku gargadi shine ku tsaya domin Allah ko mutum biyu ko kuma ɗaiɗaikunku sannan ku yi tunani ma bi sahibikum min janna ma ku. ko abokin zaman ku wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba shi da tabuwar hankali in huwa illa nazirul lakum shi ba wani bane face wanda yake yake muku gargadi baina yadda azabin shadid gaba ga wata azaba wacce take mai tsanani wannan aya tana nuna mana cewa tadabburi da tuntuntuni cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa za su ƙara sa mutum ya yi imani da shi idan bai yi imani bai yi imani da shi in kuma ya yi imani da shi to ya ƙara imani Allah ta'ala ya yi rantsuwa da kamalar wannan manzo da girman halayensa Allah ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Allah ce nun ina rantsuwa da alkalami da abin da suke rubutawa kai baka zamo mai tabin hankali ba saboda ni'imar da Allah ya yi maka kuma lalle kana da wani lada wanda baya yankewa kuma lalle kai kana bisa wasu ɗabi'u masu girma to duk wanda yana nuna mana wajibi ne ga musulmi ya yi ƙoƙarin sanin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ƙoƙarin sanin rayuwarsa ya yi ƙoƙarin sanin siriyarsa ya san ɗabi'unsa ya san halayensa wannan zai ƙara masa sa a zuciyarsa sannan kuma zai ƙara masa kwaɗayin koyi da shi cikin ayyukansa wanda kuma wannan shine daya ne daga cikin abubuwa waɗanda suke haɓaka imanin bawa su ƙarasa imaninsa yana hauhawa yana karuwa a koda yaushe Allah ta'ala ya samu dace amin sun ma'amin a tambaya ta farko malam take cewa shin za a iya bin buki sallah almasbu kamar da muka sha magana muka sha fada shine wanda aka tsere masa a sallah wato ya zo ya samu wasu raka'o'i bai samu wasu ba sallah mai a hudu ya samu daya bai samu uku ba ko ya samu biyu bai samu biyu ba ko ya samu uku bai samu daya ba da zarar ya yi sallama to ya zama mai cin gashin kansa ya fita daga wato <clears throat> daga ainihin da'ira ta liman ya zama yanzu mai cin gashin kansa ne in ya zama mai cin gashin kansa zai iya jan wani sallah zai iya jan wani sallah tunda da ake la'akari da shi shine ingancin sallarsa in ingancin sallarsa ta inganta shi kadai to sallarsa ta inganta a matsayin liman ya halatta ya zama limami abinda malamai suke cewa man saha sahad sahat imamatuhu wanda sallarsa ta inganta to limancinsa ya inganta saboda haka cewa da wasu suke yi ai bai shiga da niyyar limanci ba saboda haka ba zai zama liman ba wannan ba hujja ba ce saboda ita niyya takan iya canzawa ana cikin sallah niyya ta canza mutum ya shiga sallah da niyyar shi kadai da ya dawo kuma limami kamar yadda mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar ta dare wanda abdullahi dan abbas yake gaya mana cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sahih bukhari da yake cewa ya kwana a a dakin khalasa maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin dare ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya tashi daga bacci yayi addu'o'in da zai ya dauki yaje yayi alwala ya zo ya tsaya ya shiga sallah shi ma abdullahi dan abbas ya ce shi ma sai ya tashi ya alwala sai ya zo ya tsaya a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam barinsa na na hagu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo shi ya dawo da shi dama kaga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallarsa bai shiga da niyyar limanci ba amma daga baya abdullahi dan abbas ya zo ya jona da shi kuma ya zama limami a daidai wannan lokaci kamar mutumin da ake sallah alwalan liman ta ta lalace zai yi ina ba zai wakilta wani to kaga wanda ya shiga sallan ya shiga da niyyar ya zama mamuni amma dalilin lalacewa arwallan liman a jawo shi yanzu ya zama limami kaga ba da wannan niyyar ya shiga ba amma daga baya ta zama wato ya koma liman ya shiga da niyyar mamu kuma ya rikide ya koma kuma liman saboda haka liya ta canza a tsakiyar sallah daga zaman abin da mutum daya ya zama mai kuma liman kamar sallar annabi sallar sallar da ibnu abbas ya shiga a matsayi ya fara sallar a matsayin mutum daya amma ya koma liman ko kuma sallar wanda aka yi ina ba wata wato aka wakilta shi ya shiga da niyyar mamu amma kuma ya koma liman wannan duk yana nuna cewa canzawan niyya baya baya hana abin mutum sallar. saboda ko da kowai bai shiga da niyyar ya zama liman ba in aka zo aka jona da shi shikenan ya zama liman daga wannan lokacin haka babu wani dalili a sunna wanda yake nuna cewa masbuki ba za a bi shi sallah ba sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin jinin da yake zuwa kaɗan bayan haila ta ɗauke kuma har an yi wanka amma daga baya sai jinin ya zo kaɗan shin za a sake wanka kenan idan har ya kuma dawowa ne ya kuma tsayawa to zan sake wanka wato kamar ta yi wanka ne kuma sannan jinin ya sake dawowa amma in tana cikin wankan ne ya dawo kuma ya tsagaita a lokacin babu ko za ta cigaba da wankanta amma har ta gama kuma ya sake dawowa sannan ya sai ya ɗauke to za ta kuma yin wanka domin jinin ya dawo ne za ka wanka ya waje ba a kanta sai tambayar fatima rijiyar zaki ta ce shin malam ana yi wa sallar nafila tasbihi kamar na farilla to in ta nufin a cikin sallar inda aka ce a yi tasbihi ana yi kamar a ruku'u ko a sujada ana yi mana to abinda ake yin shi a farilla ana yin shi a nafila in ba sunna ce ce toga ce wani abu ba ta ce banda kaza to haka tasbihi in tana nufin a cikin sallah ana yi in kuma tana nufin ba mutum ya yi gama sallah shin zai yi tasbihin da yake bayan ya gama nafila shi tasbihi akwai tasbihi wanda yake muqayyad an sa shi na bayan wato na bayan sallolin farilla wannan sananne ne kamar kamar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake yi 33 33 sannan ayi 34 wannan da bayan farilla ne akwai kuma tasbihin da yake mutulaki wanda shi kuma koyaushe mutum ya ga so ya yi tasbihi kofa abu da take zai iya tasbihi ba wai lalle sai bayan farilla ba ya gama nafila ne a kafin yana nafila ne yana zaune a gida ne yana zaune shi kadai ne yana zaune cikin mutane ne ya zai ce subhanallahi subhanallahi ko alhamdulillah alhamdulillah ko Allahu akbar Allahu akbar zai iya faɗa abun ba ba a hana ba saboda ka in tana nufin irin wancan da ake a bayan sallar farilla nafila ba anan ba babu anan amma kuma akwai tasbihi da mutum zai iya yi wanda sawa'un a bayan nafila ne ko kafin nafila ne ko yana zaune shi kadai ko yana zaune a cikin mutane ladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Allah ya yabi mutanen da suke yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan da suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a gide saboda haka a cikin kowane yanayi mutum yake yana da damar ya ambaci Allah ya masa tasbihi ya tsarkake shi kamar yadda Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ala kulli ahyani ahwalihi wa ahyanihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a kowane a yanayi yake ciki saboda haka irin wannan yanayi ma ba za a hana ta tasbihi ba na sai tambayar da take cewa malam ni ɗalibar ilimi ce sai wasu mahaddata ƙur'ani suke so na ɗaya mai aure ɗaya mara aure to amma na fi son mai auren daga ƙarshe kuma mahaifina ya bani wanda ba shi nake so ba shi malam wace shawara za a bani shawara da za a baki ki yi haƙuri ki biyayya ga mahaifin ki zauna da wanda ya baki a matsayin mijinki ba koyaushe ba ne kake auren wanda shi kake so ta yiwu wani lokaci mutum ya auri wanda ba shi yake so kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin auren tunda daido abin da ake bukata shine Allah ya yi albarka a cikin aure babban burin da ma'aurata suke bukata kenan auren su ya zama mai albarka shi yasa ma idan mutum ya yi aure akan yi masa addu'a barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya muku albarka ya hada ku cikin alkhairi kaga addu'a ake yi masa da Allah ya ba su wato albarkar auren shi yasa lokacin da Fatima bintu Qais radiyallahu ta'ala anha ta zo ta nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da zawarawanta guda biyu da suke neman ta da aure bayan aurenta da farko ya mutu ta zo take shawara da shi sallallahu alaihi sallama cewa muawiya ibn abi sufyan ya fito yana santa sannan abin abul jaham shi ma ya fito yana santa wa za ta aura daga cikinsu annabi salama yake cewa da ita to shi dai muawiya zaune yake haka kawai zaman banza yake baya da aikin yi shi kuma abul jaham mutum ne mai yawan dukan matansa sai ce da ta he usama ke aure usama usama tun da zaid take cewa ba na son aure shi to amma saboda manzo Allah sallallahu ya ce aure shi sai na aure shi haka kuma sai Allah ya sanya mana albarka a cikin auren mu haka take haka faɗa daga ƙarshe sai sai Allah ya sa albarka a cikin auren mu kaga ba da niyyar auren Usama ta zo ba ta zo tun auren wasu mutane ne guda biyu wa da wa cikin su za ta aura amma daga ba annabi nuna masa duk waɗannan suna da illolin su wannan ba shi da sana'a hannu yankin aure shi mai zai baki me zai ci mai zai ciyar da ke wannan kuma ga matsala sai yana dukan mace ke kuma yanzu auren ki ne ma ya mutu wanda zo ki aure wanda yake dukan mata saboda akwai yiwuwar ba inda auren zai je kuma shi kira a ce ba ki san zama aure sai ba ta shawara cewa in kifa usama ki auri usama usama ibnu zaid hibbu rasulillah babansa bararren bawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake san shi matuƙa da gaske da ya rasu annabi ya dawo da wannan san kan sa ana cewa sa ana masa kirari da cewa hibbu rasulillah wato dan lelan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matuƙar sa to amma dai ubansa ya taɓa yin bauta don haka za a iya cewa a tarihi babansa bawa ne aka yanta shi ita kuma bakuran shi ya ce na ga cewa ta fito daga babbar kabila mai asali a ce kuma ta auri wanda mahaifinsa ya yi bauta don haka shi kuwa na bawa na yake duba ba albarkar da za ta samu tsakaninsu yake duba mata saboda kai ciki auri usama sai ta aure yadda ta aure shi kuma sai daga baya take cewa Allah ya masa alai mana albarka a cikin auren saboda ka cikin biyayya ga iyaye matukar dai ba abin da suka tsora ki a sa ba abu ne na saban Allah ba abu ne na laifi ba ba abu ne da zai cutar da addinin ki ba to yin haƙuri ki masu biyayya ubangiji ta ala zai albarkaci zuriyarki zai albarkaci auren ku haka wannan shi ya kamata ki na sai tambayar salihu a ahmad birged ya ce malam idan mace ta haihu shin akwai wata tazara da shari'a ta ajiye kafin mijinta ya kusance ta eh, tazara ita ce jinin bikin da take da shi ya dauki ya dauke ta yi wanka sai kuma idan ba ta da lafiya ne ko akwai wata larura wacce aka cs misali ko wani abu na rashin lafiya ya same ta lokacin haihuwa kaga wani wani abu ne daban amma dai abinda shari'a ta ke sawa tsakanin kusantar miji ga matarsa bayan ta haihu shine kawai jinin ta ya dauke in jinin nifasi ya dauke jinin biki shikenan sai dai akwai wata larura kuma wanda a likitance za ta iya hanawa wannan kuma wani abu ne mai zaman kanshi sai tambayar mufid katsina ya ce malam wani ciniki nike tsakanin masu gidanmu da gwamnati to sai aka amince mana cewa za mu dinga sanya wa gwamnati kudinta a banki su ma masu gidan mu dinga tura musu nasu a banki to sai muka yi shawarar mu dinga ragewa domin ba za a gane ba to malam gashi an daina kasuwancin yanzu ballantana mu mayarwa da gwamnatin kudin da muke ragewa yanzu menene mafita duk kudin da ba ba naka ba to ba ba bane ka ce shi mutukar ba mai abin ne ya halatta maka ba kudin su yan kasuwa da kuka rage musu kudin su ne dole ku bayar musu da kayan su kun san lissafi nawa ne ku je ku kai musu ku sa musu akawun ku san da hanyar da za ku isa musu da haƙƙin su don da kun san su kudin gwamnati na al'umma ne idan kuna ganin cewa idan kuka maida wa gwamnatin zai je hannun gwamnati din to dole ku yi hakan idan kuma akwai tsoro da tararrabi cewa ba zai koma lalitar gwamnati ba in kuka tashe wannan kudin kuka mayar wasu ne za su yi rubda ciki a kansu su cinye kamar yadda aka saba a nan kasar tamu to shi kenan sai ku yi aikin al'umma da shi tun da daman na al'umma ne sau da aka sai ku yi abin da al'umma za ta amfana ku na kwalbati ko ku na makaranta ko ku gyara makaranta ko a sayi littattafai na karatu a raba ɗalibai 'ya'yan talakawa ko a gyara wani guri da ya lalace ruwa yake kwanciya duk dai wani aiki da kuka san idan kun yi shi ba mutum ɗaya ne zai amfana da shi ba al'umma ce za ta amfana da shi to haka za ku yi da wannan kuɗin wannan shi ne wajibi in ba haka ba to wannan cin amana da kuka yi tana nan ƙauyenku kuma rana gobe kiyama mutum zai za a neme shi ya biya wannan ranar da ba shi da abin da zai biya da shi sai ayyukansa na kwarai ko kuma ebo laifuffukan waɗanda ya cuta a yaba masu Allah ka kiyashe mu wanda wannan ne wajibi masu yan kasuwa a mayar musu gwamnati idan an san za a iya mayarwa ya koma lalitar gwamnati to ya koma lalitar gwamnati in ba zai koma ba ana jin tsoro ko an san cewa tabbas tunda ya fito ya fito wasu ne za su cinye to a yi aikin al'umma da shi daman kuɗin na al'umma ne sai tambayar ahmad baban hindi ya ce shi malam musulmi zai iya yin musafaha da wanda ba musulmi ba so ba inda aka hana musulmi ya yi musafaha da wanda ba musulmi ba a miƙa hannu ku gaisa wannan ba a ce sai sharaɗinsa sai musulunci ba ne da ta karanta wannan ba sai sai musulmi ne za a miƙa hannu a yi gaisuwa ba musafaha tana da cikin al'adu na mutane da yawa suna yi kuma ba mu ga inda aka ce ko wani wanda ba musulmi ba ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ba zan gaisa da kai ba inda aka ce annabi ya ce ba zan gaisa da shi ne lokacin musafaha lokacin mubaya'a da mata ya ce inni la usafihu nisa ce ba zan gaisa ba zan yi hannu da mata ba to wannan dai nasi ya zo karara amma ba mu ga inda annabi sallallahu alaihi ya ki musafaha da wani ba saboda cewa ba musulmi ba ne kuma mun san cewa al'ada ce ta laraba suna yin hannu suna yin musafa kuma a sallallahu alaihi ya rika karɓar baki wanda wasan su ba musulmi bane kuma sun zo sun same shi a ɗabi'ance abinda aka saba yi na girmama juna da gaisuwa za su yi sama mu taɓa jin wata ruwaya da tace a sallallahu alaihi salama ya ce ba zan gaisa da wani ba saboda ba musulmi bane a ayar da take cewa inna innamal na najis wala yaqrabu masjidal harama ba'da amin hada wato musyrikai najasa ne kada su kusanci ɗakin Allah wato masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar tasu wannan aya tana nuna cewa mushrikai najasa ne najasa ma'anawiya ba hissiya ba akwai najasa hissiya ita ce najasa da zaka taba ta ka ji ta ka ganta a jikinka ita ce najasa hissiya najasa ma'anawiya kuma ita ce najasar zuciya kamar a ce gumaka najasa ne bu rijsa min al-awsan bu qawla zur ku nisanci najasar gumaka a nan najasa ta gumaka ba wai ta najasar itatuwan da ake sassaƙa su ba ne ko najasar duwatsun da ake wato sassaƙa su da su ba ko najasar taɓan da ake gina su da shi a najasa ce ta shirka najasa ta kasancewar waɗannan abubuwa ana haɗa Allah da su suka zama najasa don najasa ce ma'anawiya to haka najasar wanda ba musulmi take najasa ce ma anawiya ba hissiya ba ba wacce ake taba ta ko shafi mutum ba shi yasa za a shiga kasuwa da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma babu shakka an san za a rika gogayya tunda kasuwa ce wannan ya turu wannan wannan dan taba wannan wanda amma ba a taba jin cewa musulunci ya ce tunda su najasa ne sai kawai ke cikin ka ba saboda ka wannan najasar ba ita ce najasar da za ta hana a taba su ba ko a gaisa da su sai tambayar sagiru dorayi ya ce shin malam menene ingancin batun da ake cewa wai idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya ya ga tsinkaye sun yi alamar cross sai ya tsaya ya raba su to abinda ya tabbata a hadisin bukhari hadisin da na aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya ga wani abu mai kama da cross a gidansa baya bare shi sai ya kawar da shi wato sai ya wato gusar da shi wannan shine abinda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a maganar na aisha cewa a gidansa in ya shigo ya ga wani abu ya yi kama da cross haka yana kokarin ya ga ya kawar da wannan kamanceceniya to haka nan inda zai ga bishiya haka ta ta yi kaman cross zai iya raba su wannan ba babu babu komai akan hakan kuma wancan hadisi na Aisha yana nuna hakan idan mutum ya ga wani abu da ya yi shigen cross a fahimci crosses akwai alama ta tarawa wasu na dauka idan abin da suka gani mai kama da alamar tarawa sai ce cross a wannan ba shi ne cross ba cross kamar mutum ne a tsaye ya miƙe ya hannuwansa biyu haka cross yake saboda haka eh, layi ne dogo sannan da kuma wani layi da aka gicciya shi a sama ba a tsakiya ba ba kuma a ƙasa ba a sama shine cross domin alama ce ta gicciyewa alama ce ta gicciye mutum haka hannaye mutum ba tsakiyarsa suke ba can sama suke sai kuma kai sai kuma sauran gangan jiki ta yi kasa don haka wannan shine cross don wasu suna tsanantawa batun cross don su ɗauki dukkan wata alama ko alamar tarawa sai ce ainihin alamar cross ce a'a alamar cross sai an ja layin ya yi kasa sosai sannan zai zama alamar cross don haka in ya zama alamar cross to shine sai a raba wannan itatuwan biyu ko a karye bangare ɗaya ya zama babu babu wannan bangaren wannan shi yin haka yana daga cikin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa hasken wannan hadisi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya wanke kayansa masu najasa shin idan yayi amfani da ruwa a botiki daya yayin dauraya shin wannan ruwa ya isa ya gusar da dukkan najasar kayan koda kuwa kayan farko sun canza shi da ake cewa shi ruwa idan najasa ta same shi wadda ta fi karfinsa to tana jasa shi ya zama najasa wato da za a zuba ruwa sannan a biyo shi da najasa kuma najasa ta rinjaye shi ta canza shi to ya zama najasa za ka in mutum ya zuba ruwa a cikin bokiti ya ɗauko wani abu mai najasa ya saka a ruwan to a nan eh, ruwan ya canza to ya canza da wannan najasa shi ba zama najasa idan kuma ruwan ne ya zo ya samu na najasar to yana gusar da ita idan ruwan ne zai zo ya samu na najasar ba ita ce za ta same shi ba shi zai zo ya same ta to zai gusar da ita a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani ya zo ya fitsari a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ebo su ci ko guga na ruwa su zuba a inda ya fitsarin kaga anan ruwan ne zo ya samu najasar saboda haka inda wannan ruwa ya zuba a kan najasar ya zuba to kasar gurin ba za a ci gaba da cewa najasa ce ba wato a ce ruwan ya haɗu da najasar fitsari shi ba ya zama najasa a a nan ya kawar da ita ne saboda shi ya zo ya same ta da haka lokacin da za ka wanke kaya mai najasa sai ka zuba kayan sannan ka bi ruwan wato ka bi shi da ruwan maimakon ka zuba ruwan ka sako ka dauko najasa ka sa a ciki in ka dauko da a cikin ruwa kuma in har najasar tana da karfi da za ta canza ruwan to ta mai da shi najasa amma in ruwan ne zai sami najasar wato ya samu kayan masu najasa wadda ita yake wannan shine fikihun da malamai suka fitar ƙarƙashin hadisin Abu Huraira na mutumin da ya fitsari a cikin masallaci to in har kai wannan wankin na farko to wannan dauraya kuma wani abu ne ai daban tana ruwan farko da ka zuba akan kayan ya tafi yadda sau san haka sanda ka kuma dauko kayan ka sa su a cikin ruwan dauraya wannan kuma wani abu ne daban ba shi ne mai gusar da najasa ba su ma din kana iya zuba su sannan ka zuba ruwan akan su kaga anan ruwan ne ya zo ya samu kayan ba su suka samu ruwan ba sai tambayar da ta fito daga jibril badawa ya ce malam na ga tsaka inda na bi ta zan kashe ta tsaka kenan sai ta shiga rami sai na binne ta haramun daranta ranta shin menene hukuncin yin haka babu wani abu tun da dai bukatar da ake ka kashe ta kuma ka kashe ta sawa'un binne ta kai da ranta ko bige ta kai ko take ta kai ko miji ta kai tun dai ka kashe ta to kayi abin da aka bukata a wajenka abin da dai kawai ba a so ka yi amfani da wuta eh, wuta shine ba a so ka azab kai amfani da wuta wajen wajen kashe wani kwaro amma dan ka ka binne shi da ransa da binne wadda ran da ai mutuwa ce saboda ka ba wani abu sai tambayar da take cewa shin malam mace ta kan wuce kwanaki talatin ba ta yi al'ada ba ne kuma ba tare da tana da ciki ba eh me zai hana zai yiwu musamman yanzu da ake shaye-shayen kwayoyin nan na hana ɗaukar ciki wani lokaci ko allura sai ga cewa ta wata biyu ba ta yi al'ada ba kuma ba ta da wani abin nan ba ta da ciki wannan tambayar kuma ta ce shin malam akwai wani matsayi ko tanadi ga mahaddata qur'ani da aka keɓe su da shi a lahira na mahaddata qur'ani a lahira kamar yadda hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar cewa suratul baqara da suratul ali imran za su zo suna yi wa mahaddata inuwa ranar gobe kiyama kaga wannan wani abu ne da ya keɓanci wanda su ya suka haddace wannan surori din kamar hadisin da yake cewa an tsaza a cewa mahaddacin ƙulani ka karanta ka ƙara ɗaukaka ka ƙara sama ƙarshen matsayinka shine ƙarshen aya da za ka karanta saboda haka duk aya mataki ne kake ƙara samu na daraja da ɗaukaka aljanna har zuwa ƙarshen aya da mutum zai karanta kaga shi ba wannan wani abu ne da ya keɓanci makaranta alkur'ani saboda haka akwai falala da yawa wadda ta zo ta ga waɗanda suke karanta alkur'ani Na. sai tambayar salisu isu ya ce malam ina neman ƙarin bayani game da hadisin da ke cewa kada ku ci ko ku sha daga butar zinare eh hadisi ne sahihi hadisin hadisin huzaifa na ta'kulu من آلية الذهب والفدة لا تأكلوا من آلية الذهب والفدة ولا لا تشربوا من آلية الذهب والفدة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa kada ku كشاوان أبو أسكن sha wani abu أزرفا cikin kwanan wato zinare ko azurfa hakanan kada ku ci domin waɗannan kwanuka na nasu ne wato na kafirai ne a duniya ko kuma naku ne a lahira hakanan da hadisin ummu salama a cikin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi ya'kulu fi aniyati adh-dhahabi allazi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda yake sha a cikin kwanan azurfa ko daga kwanan azurfa ko yake ci na yake sha da kwanan zinari ko azurfa to yana kunkwadar wata jahannama ne a cikin sa don haka musulunci ya hana amfani da kwanan azurfa da na zinari wato mutum ya yi amfani da kwanan azurfa ko da kwanan zinare wajen cin abincinsa ko wajen shan ruwansa ko shan abin shansa hakanan eh, cokali zai shiga cokali mai yatsu zai shiga dukkan wani abin da za a amfani da shi wajen ci da sha za su shiga a ah, sau haka bai halatta mutum ya amfani da wannan ba wasu malamai suna cewa ci da sha kawai aka hana amma in ba ci da sha bane ba komai zai zai iya amfani wato mutum misali zai iya samun beran zina rubutu da shi ba wani abu kama da yawa daga cikin malamai suna cewa ba kawai ci da sha ba ba al'istimal kowane irin amfani ba za ka yi beran zinare ba wanda za ka rika abin nan da shi ko ka yi tabarau na zinare ko na azurfa suka ce saboda waɗannan abubuwan kuɗi ne amfani da su yana nuna mutum yana nuna shi ya isa ya kai wani matsayi da ba kowa ne ya kai shi ba zai gadon masa da girman kai zai gadon masa da jiji da kai zai gadon masa da wulakanta mutane to idan har za a hana shi ya yi amfani da shi wajen cinsa ko shansa amma an yaje masa ya riki biro misali na na zinare to kaga abinda ake so a to kofar da ake so a toshe ba a toshe ta ba tunda wannan dai abin da ake gudu ya haifar masa ya gadar masa na girman kai na jiji da kai wannan biran ma zai gada masa da shi sannan kuma suka ce akwai karya zuciyar talaka wato akwai sa zuciyar talaka ta karaya shi yana fama yana fafutuka inda zai samu abin da zai ci abinci abin da zai ciyar da iyalansa da 'ya'yansa ya ga wani shi gaba ɗaya ma kwanan da yake cin abincin ma na zinare ne ko kwanan da yake shan ruwan ma gaba ɗaya zinare ne gwal ne kaga wanda zai sa zuciyarsa ta karaya ya rika jin haushin shi wannan mutum a sanya ba da tsaye da fushi a cikin zuciyarsa to kaga idan aka ce yana fama da abin da zai ce sha wani kuma biran da yake makala a aljihun gaban lirarsa biro ne na zinare to abu shakka kaga wannan abin da ake gudu din da zai haifar to shi yasa wasu malamai suke cewa wannan qiyasul aula ne a shigar da dukkan wani abin da ake amfani da shi wanda zai iya haifar da irin wannan matsala din a cikin hukunci din a wanda wasu malamai sun takaita abin a ci da sha kawai ba su dauke shi ya kai ga sauran amfanin nuka ba amma da yawa daga cikin malamai suna cewa qiyasi na aula qiyasul aula wanda qiyasi ne amintacce karbabbe ingantacce a gurin malamai zai hukunta a riskar da dukkan wani amfani da wannan hadisin saboda haka bai halatta mutum ya yi wato kwanukansa na zinare ba ko cokulansa na zinare wanda zai rika amfani da su ko tukunyar zinare ko kwanan shan zinare ko flax na zuba shayi na zinariya na gwal wannan duk haramun ne sai tambayar mansuru shi shi ce malam menene ingancin yin addu'ar suna a masallaci so shi shi in aka mutum haihuwa ana so shi da karan kansa da aka yi wa haihuwa ya yi waɗannan addu'a hakanan ita ma wacce ta haihu ɗin ta yi waɗanta addu'a wannan yana daga cikin ayyuka masu kyau kuma yana daga cikin abin da ya dace iyaye su yi wa 'ya'yansu lokacin da Allah ta'ala ya azurta su da su kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a kissar mahaifiyar Maryam alaihi lokacin da ta haife ta Allah yake gaya mana ta yi mata addu'a ta nema mata tsarin Allah daga shaidan yake cewa Allah yake cewa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha ha'unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yake cewa Allah yake cewa falamma wada'atha lokacin da ta haifi maryam qalat sai take cewa inni wada'tuha ha'unsa ya Allah na haifi ta mace walaysa zakaru kal unsa gashi kuma mace ba za ta zama kamar namiji ba wa inni sammaytuha maryam kuma na sa mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ni ina neman mata tsari da ita da zurriyarta daga shaydan wanda yake la'ananni kaga sai ta yi mata addu'a wannan addu'ar ta sa Allah ya karbe ta ta kabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa hana nabatan hasanan yana da kyau idan aka yi mutum haihuwa ya yi waɗa addu'a sannan duwa wanda da ya ji an masa haihuwa ya masa addu'a cewa Allah ta'ala ya albarkaci a abin da aka haifa ya sanya shi mai biyayya ne ga iyayensa ya sanya shi mai taimakon musulunci ne da musulmi wani abu ne mai kyau kowanne da irin lafazan da Allah ta'ala ya hore masa ya masa addu'a sai an samu wani lafazi guda ɗaya ba wanda sai da shi ne za a yi addu'ar kalmomi masu kyau masu daɗi da suke ƙunshe da kyakkyawan fata ga shi abin da aka haifa abu ne mai kyau so ba wani abu ne da aka kayyade shi da wani guri ko wani lokaci ko wata rana ko wasu mutane dukkan wani mutum wanda kake ganin mutum ne na kwarai kuma kake fatan addu'arsa ta zama karɓaɓɓe a gurin Allah kana iya gaya masa ya masa addu'a ba sai ka kayyade abin da rana ba ba sai ka kayyade abin da guri ba ba sai ka kayyade abin da masallaci ba shi abin da aka ce a rana ta bakwai koyi ne na bakwai shine a yanka masa aƙiƙa wato a yi masa yanka shine aka kayyade shi da yini na bakwai amma sauran abubuwa duk ba a ƙayyade su da wani yini ba ba a ƙayyade su da wata rana ba haka ita wannan addu'a din da zarar ma ranar da aka haihuwan ma in ka sani ka yi masa addu'a ka gaya abokin abokinka ya masa addu'a iyayenka suka yi masa addu'a wani yana da kyau baya bukatar kuma sai ka tara jama'a ba sai an yi wani taro ba ba sai an yi wata gayya ba ba sai an yi rabon alewa ba ko goro duk wannan ba musulunci duk bai zo da wannan nauye-nauyen ba don wannan nauyi ne shi yasa wasu ba da yawa yanzu suka guje wa alewar da goron shi yasa aka kwasa aka kai masallaci don haka ba bukatar wannan ake ba bukatar dai kawai a samu addu'ar haka ko makotanka ka gaya musu an mun haihuwa a nan take ma zai maka addu'ar ba sai ya zo sallah ba ba sai ya zo masallaci ba sai ya zo asubahi ba saboda haka wannan kayyade abin da lokaci da guri da tara mutane da gayya da raba alewa da raba abin nan duk wani kare-karen da mutane wanda a can baya su shi usman dan fodiyo duk sun yi magana a kan cewa wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci da duk ba sai an yi wannan ba na'am sai tambayar ahmad sani ali dukurawa ya ce malam ayoyin alkur'ani akwai wadda hukuncinta mustahabbi ne ko kuwa dukkansu aiki da su wajibi ne ai shi umarni umarni yana zuwa umarni na tilas yana zuwa umarni na mustahabbi yana zuwa umarni kuma na na wato ainihin ah, ah, annadub halacci ah, nuna maka cewa halal ne ba wai ana nufin tilas yi ba amma an halatta maka in ka so kai kamar kamar inda Allah ta'ala yake cewa mahajjata wanda suka sa ihrami na hajji ko na umara cewa idza halaltum fasfadu sanda kuka gama kuka gama hajjin ku kuka cire ihramin ku to ku yi farauta anan ba wani nan dole wanda ya je ya cire ihrami ba sai ya je ya farauta ana da an halatta masa da can an haramta masa da can an haramta masa yayi farauta wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma an haramta muku ku yi farauta matukar kuna cikin ihrami to yanzu kun fita daga cikin ihrami to an dawo an halatta muku abinda aka haramta muku to kaga cewa fasadu ku je ku yi farauta umarni ne amma ba na tilas bane na kaga dama ne don haka alkur'ani ya zo da abin da yake tilas ya zo da abin da yake mustahabbi ne ya zo da abin da yake mubah ne halal ne malamai kuma suna bayani ko ina aka samu umarni za su yi bayanin yadda shi wannan umarni yake umarni ne na wajabci ko umarni ne na halacci ko umarni ne na mustahabbanci ba wai duka umarni ne yake na wajibi ba sai tambayar da take cewa shin malam yaya tufafin namiji ya kamata ya kasance a shari'a to a shari'a abinda ake so namiji in zai sa kaya na farko ya tabbatar da cewa kayan nan ba kayan mata ba ne to kai ya sa kayan da mata ne suka keɓanta da sashi kamar yadda mace aka haramta mata ta sa kayan da maza suka keɓanta da sashi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa macen da take kwaikwayon shiga irin ta mata ko namijin da yake kwaikwayon shiga da kamanni irin na mata so ba a yadda mace ta sa kayan da maza suka kebanta da sashi ba haka nan ba a yadda namiji ya sa kayan da mata suka kebanta da sashi ba in yi haka to ya shiga cikin la'anta ta ubangiji sannan na biyu ta su zama a kai ya zama alharir to kai ya zama harir annabi sallallahu alaihi yana cewa game da alhariri da zinare cewa haramun le zukuri umarci wa hillul li'inasiha an haramta wa maza su yi amfani da zinare sashi zobe ko su yi ado da shi sannan an haramta musu alharis amma an halatta wa mata saboda aka ba zai yi amfani da da tufar da aka yi ta da alhariri ba sannan sharaɗi na uku kai ya zama libasu shuhura kai ya zama libasu shuhura wato libasu shuhura shine kayan da mutum zai sa ya zama daban duk inda ya wuce a daga kai ana sa saboda ana mamakin irin wannan shigar tashi ba wai tsadar su ne za su sa su zama libasu shuhura ba duk tsadar kaya idan ba ba su zama sun rika jan hankali ba ana ganin mutum daban to ba a ce masa libasu shura wasu suna daukan kaya masu tsada su ne libasu shura a'a libasu shura ko da ba su da tsada ko da tsumma ne amma an yi musu wani dinki ko an yi su da wata kama da wata irin wani irin salo wanda duk inda mutum ya gitta sai ya sa mutane sun bi shi da kallo yiwu ana ganin ana mamaki irin shiga to musulunci ya haramta wannan musulunci ya haramta wa mutum ya yi shiga libasu shura. Ah, sannan ah, kada a riga ko wando da zai sa ta rika jan kasa an haramta masa ya sa riga ta rika jan kasa ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutane uku da Allah ta'ala ba zai ma kalle su bara na gobe kiyama ba zai musu rahama ba kuma ba zai suna cikin azaba mai tsanani cikinsu ya ce da manjan rasawar huyala wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai da mutu wanda zai zika jan tufarsa to wannan ya shiga ƙarshen wannan hadisa watakila wani ya ce ai shi yana jan tufarsa amma ba yala ba shi baya girman kai wannan ba ka da yadda za ka ce tsarkake kanka ana ce wala ta zaku an fusa kun kowa alamu wani taka ita shari'a cewa take ga yadda za a yi abu amma ba ta yadda kai ka rika tsarkake kanka ba shi yasa sai na abubakar mutum ne wanda yake ba ya da baya da kauri mutum ne dan siriri in ya daura zanin sa ko kwarjallansa sai ya rika zazzagowa in ya daura shi sai ya rika zazzagowa to sai yake jin tsoro kada shi ma wannan hukuma ta shafe shi sai ya ruga ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi annabi ya ce anta lasta biman yaf'alu khuyala kai ba da girman kai kike ja ba aka ba shi shaida nan na farko sai na abubakar shi bai sake shi da gangan ba zuba yake don haka in ya zuba sai ya sauri ya janye shi don cewa izari starki illa a ta'ahaduhu ya rasulullahi tufata tana sassakowa amma ina barin kula da shi kaga shi bai sake shi ba da'ima yana saki ne da kansa amma yana janye kayansa to sai annabi ya ce an talasta bi manif yana kai baka cikin masu yi bisa girman kai to amma kaga yanzu ba wani wanda zai ba inda zaka je a iya wanke ka a ce lasta bi manif yana ko ba komai ka kwaikwayi waɗanda suke yi huyala laɗin ko da kai ba huyala laɗin kake ba kaga kuma ka kwaikwayi waɗanda suke yin laifi ba daidai ne saura kai ya zama yana jan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'min ila nifsis saq wa in kana wa fala budda fa ila al-ka'bayn wa ba'd salam ila al-ka'bayn fa tufar mu'mini rabin kori in ya zama ba zai iya sa to ta yi ƙasa amma katta wuce idan sawu wannan shi ne sutura ta miji katta wuce idan sawu wato ba laifi ta zo daidai idan sawu amma katta tsallake idan sawu wannan ita ce shiga ta abin nan sharaɗi na biyar shi ne kada ya zama na kaya ne wanda ba musulmi ba suka keɓanta da shi na ya zama wanda ba musulmi ba ne suke sa shi to halatta mutum ya sa wannan kaya ba Allah ya dace to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau da aka kada a manta za a iya aiko mana da saƙonnin tanjoyi ta lambar waya wato sifili takwas da bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas biyar bakwai ko kuma takwas biyar biyar biyar hudu biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta dandalinmu na sada zumunta wato facebook ko kuma akan adireshinmu na yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com da kama da madadin shehu malamin ma dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke nan jami'ar bayar a nan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yaddar allah كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما